nohy vlastně v, eh, v souvislosti s ramenem a eh, v chodidlech mít opičí stisk. A dávat pozor na co? Eh, na to, aby jsme měli uprostřed šlapek naše... Pocit nějaké ja. vyvíjeli. Hm? No? Když máme jako zranění, jako já, tak se snažíme orientovat tak, aby jsme měli tu oporu která nás pomáhá dostat kostrč do středu a ty sedací kosti ve stejné vzdálenosti optimální. No a pak jeden. Větší stisk. Další orientace. Ano. No pak bychom se měli uvolnit. A to používáme dva, dvě cvičení. První Anga Hm? A začínáme očima. Co děláme s očima? Uvolňujeme první svaly na lepce. No? Všechny svaly musí vyset na lepce jemný úsměv, uvolnit. Gentle smile. If you like, uh, like Hamka Tantra, you can visualize yourself as a bodhisattva. Your teacher is a Buddha. And we have the heavenly parliament. In heaven, the parliament, uh, practice becomes easier. Huh? Much better than worldly parliament. necháme vyset svaly na kostce. Těžiště klesá na no tantě. Vzpomeneme si na embryonální dýchání. Na tantě mingmen, výdech mingmen, tantě. becomes inaudible, smooth, continuous. Then start in this situation, pay attention to the in-between breath, breathe with the whole body. coordinate the breath in the whole body with the pulse. Blood is the base for breath. Whole body is vibrating. It's like neboli v prázdnotě. Když máme čas, můžeme si vizualizovat jednotlivé části těla, vibrují v prázdnotě. A my v nich se můžeme učit vědomě vidět, energii, vidět tok energie. jsme správně uvolnění. Snažíme se cítit svaly uprostřed, které drží oko. When we relax, we start visualizing the muscles holding the eye. We release them consciously. If you have good concentration, you direct the warm prana into the place. We remember the root mantra for the breath, for wind element, e. keeping all the muscles relaxed, we only concentrate on the eye muscles, first up and down to extreme posture, left, right, right corner, left corner, left corner, right corner, turning right, the whole circle, turning left, the whole circle. And due to lack of time, you just do nine times. At home, you can do 15 times. 15 times is the best number for balancing in Chinese medicine. All organs connected to 15. právě vysí od ramen. Nic se nehýbe, kromě svalů v očích. arms become one. He covers and I saw that there is no death, no life coming to the externí pozici trošku přitlačíme. šikmo a otáčet. Teď děláme jenom otáčení. To obsahuje všechno. pomalu v extrémní pozici. A zároveň volíme všechny ostatní svaly, které nepoužíváme. some of those times. Teď eh, ramena, ostatní svaly uvolňují. 음. Пожалуйста. teď máme nohy k sobě, otočíš jist a kolena nakonec patu. да се uvolnění. A vybrujeme všechny klouby. Všechny klouby zemí, ramení krouží. Ses vos si zápěstí, klouby. Ooh. see. Jestliže jsme dobře uvolnění, cítíme, jak se hýbeme v prostoru a vše se spojuje, celé tělo v jeden celek. minuta. Mám zase váku. Všechny kudy celé tělo se chyba současně jako jedno celé. ti vidějí celou zemi jako na dlaní, jogín vidí celé tělo jako na dlaní. мальчиком за зубы. tělo. A teď cvičení na protahování šlach a zvýšení kapacity plic. Šlapky směrem ven. Toes facing outwards. whole body on the tips of the toes. Stay on the tips as long as we can comfortably. When we can't, we can try to breathe a little more in, not out. When we have tension, we go down again mindfully. I remember the places of support in sitting, standing, same. hovoríme svojim šatách. svalil na šlapka. No a uděláme ekapada. Vrčata, strom na jedné noze. samozrejme Šlapkina, Mr. Podpory, he balanced the feet on the places of support between first and second and fourth and fifth toe. jsme ohební, můžeme zkusit proplíst prsty. This is no having zkusit. Zulu. ne silou, ale gravitací se tam dostal. Dobrý. trochu kung fu na koncentraci a na potažení. Blah! sim A naposled naše tradiční cvičení. Číšní dračí tanec. Uvolnění. Mírný úsměr na rtech. embryonální dýchání, tantien, mímen, mimen, tantien. člověk se stane neslyšný, jemný. Proniká celým tělem. se snažíme cítit celé tělo. Embryo breathe in, tantien, mimme, mimme, tantien. Breathe in, mimme, tantien, mimme, breathe out, mimme, tantien. We should feel, a yogi should feel very clearly the pelvis, Pelvis is the center of the body. Everything goes through the center. Ačišník. Bylo to Monkey Group. Ve vzduchu píšeme osmičky. troubolí zase. A čumpelíko, lokomotiva. Qigong, ready for Qigong. Full relaxation. All muscles hang on the skull and on the skeleton. What a wonderful view. gentle smile. nedělání, nedělání, dělání. Energie sama nás postupně vede no a my to pozorujeme. Mám grip. that gradually the energy guide you. Full relaxation. Feel clearly the hardness of the bones, the softness of the flesh. and the sinews, fascias connecting the whole. šák se hýbe ve větru, tak se hýbeme. accustomed to pay attention to the embryo breathing. Lungs. 自由。 is naturally conducive to the whole breath, whole body breath. Large intestine. this is intestines, black light coming out with a hot breath out breath relax completely and breathe breath come on eyes up chin down to the sternum. Stretch the sinews. attention to the places of support, cookies, pelvis. This is a mind. And the mind is a treasure. Spring. brilliant. Chin to the stand Eis, Lupina, no. Tosi Appelaukum. srdce. arm. The shoulders pressing inside to the armpits. Extend the thumbs and the pinkies, rozstavujeme palec, malíček, a tlačíme ramena směrem. Dolní intestino. Fist firm, some pressing the laucum fisk behind the Mingwen does not touch the body, but is close to the body. Try to feel the warmth of the Mingwen. this is fist farm. One fist behind the head, other fist behind the midman, not touching the body. And the eyes look at the tip of the fist and try to stretch all the muscles of the spine. 嗯。 giggling and brilliant breathing. Stretch the fingers. circadium. Sam presses into the laukum, palec tlačí na prostřed dlaně, otočka dozadu, paže paralelně, paže na šikmu, soustředění na prostředníček. concentration on the middle finger, line between middle finger and the middle of the elbow, and stretch on both sides. is Trojitý ohrývač, obzvláště důležité cvičení na protáhnutí všech fascí. Nádech a ostáneme prsty od sebe, co nejvíc můžeme. Malý kouček do zádu. with the step backward weight of the body on the tips of the fingers. And we raise the head and push the buttocks back simultaneously, stretching all sinews, straightening the back.

všichni dvakrát. Původní embryonální že uděláme ty komplementární cviky. Rovnáme záda a tlačíme kolena do zádu. Dáváme pozor na body. Opory. Straighten the back. Using palms to push the knees back. And straighten the back. Some under the ankle, that is important. Acupuncture point index between the first and second toe, middle finger between the fourth and the fifth star, and we straighten the back. Breath cover the palms, cover the ears with your palms, bend backward, straighten the back, and bend downwards as slow as you can with every out breath using the gravity bend. extending the outer muscles of the calf and the thigh. Prodlužujeme šlachy na vnější straně lítek a stehen. S každým výdechem se snažíme silou gravitace dostat do plyne zároveň cvičení. Děláme chošo, namaskáram, za zády. pomalu, pomalu skláníme hlavu směrem ke kolenou, na pravé straně, na levé straně to jde zase silou gravitace, protahujeme vnitřní sval, plítek, stane. Pozorujeme, co nám brání v tom, aby jsme dostali bradu na kolena. zase palec mezi cestní kost, bradou, pájím, opět kolem, co nejhloub můžeme. Vybrujeme, přesuneme, protahujeme vnější svaly zlitek stehen. A poslední cvik ehm, játra ti. Liver, last exercise, monkey break, relax completely. breathing. Breathe in, extend the fingers, let the arms fall from the shoulders while raising the head. and pulling the buttocks backwards, straightening the back, straightening, stretching the inner muscles of the calves and the thighs. Protahujeme vnitřní svaly, lítek a svaly na vnitřní straně lítek a stehen. A narovnáváme záda optimálně jako stůl. 嗯。